niwe tuza gufatikanya ikiganiro kuri uno munsi mutsi rero uno munsi tugaruka ku kingira murabyibuka ku igenekezo rya cumi na gatatu uburundi bwahimbaje imyaka mirongo itandatu na rimwe irangiye umuganwa atari umugani rudoviko rwa gasore incungu kwikukira ku burundi igandaguwe ariko rero nubwo yagiye yasize iragi abarundi bazokwama bagendera ko ari nacyo gituma uno musi twashimye kugaruka kuri iryo ragi mbe mwebwe namwe musanzwe murangurira cyangwa muba mu mahanga ni gute abarundi cyangwa ni gute namwe barundi mwagumanye ry'abanga y'uburundi mubandanya amugendera iragi ry'umugani ry'umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore uno munsi aho bigeze ibyo yagiye agwanya haba kugwanya imihimbiri ibisuma n'abambuzi uno munsi byo babiri ko birakogwa mbe hari ico byoshikana ku iterambere ry'igihugu ngivyo ibyo tugiye kugaruka ko muri kino kiganiro tukaza kugaruka ku majwi eh, umuganwa uh, atari umugani Rudoviko Rwagasore yashikirije umugambwe Iprona uhejeje gutsinda amatora kugira ubushinge leta yari gutwara ico gihe eka tugaruke no kuvyashikirijwe yashyikirijwe n'urongoye umugambwe ipro na kuri uno Olivier nkuru nziza amajwi tuza gukesha ikiganiro ku nama nuko rero ndongeye kubaha ikaze nk'uko mubyumva kuri micro ni medar niyo nkuru waharaniye intara yo kwikukira ku Burundi ku rya mbere ukwezi kwa ruhenshi umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo itandatu na kabiri yagarutse ko imbere yaho gatonya ko kwikukira aho umugambwe we waruhejeje gutsinda amatora ni Prince Louis Rwagasore murarangije gutora muratoreye uburundi abanyu bazobuyobora murahejeje gushinga ingingo ishorera uburundi ibuteza imbere ibyo byose mwabigiranye ubwitonzi amahoro n'iteka ryinshi iyo abantu bahigiye ku kintu hamana ntaryo uwutsinda n'utsindwa no mu bya politiki ni uko nyine uyu munsi iporona yatsinze itsinda kuko mwabishatse mbere igiye gushinga leta y'u Burundi ariko rero muri iryo tora uwatsinze n'uwatsinzwe n'abarundi basa basangiye intara bakagira umwami umwe naho nyine badasangiye umugambwe u uburundi burabakeneye bose nicyo gituma inshuti zanje insinzi y'uyu munsi atari insinzi y'umugambwe uyu munsi hatsinze amahoro hatsinze iteka n'itekane ry'uburundi kuko nyine ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire n'itekane ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere igitsinze uyu munsi kandi ni demokarasi y'ukuri demokarasi nk'uko abarundi bayumva kandi bayifuza namwe murazi ko icyo abarundi bifuza ari ubutungane bw'ukuri ubu rero ubutigu burageze bw’ukwihweza ibibazo byerekeye Burundi ibyo bibazo murabizi namwe hari ukongereza itunga ry'igihugu hari biraba amatongo yanyu hari biraba uguteza imbere abato bato n'abakene kwigera igirira imbabazi umuntu azorondera gutera umugumuko mu ntara ndasagasagiye cyane inshuti n'abagenzi bayiprona ngo berekane ko twatsinze tubibereye namwe badasigana mwese mwakoreye umugambwe nimugwirize inshuti umugambwe wacu nimugwane mu nda n'abo mwahora muhiganwa ntimwishime ntimushire isoni abategeka umugambwe w'abadasigana bazokwereka abari muri wo kuyo mugambwe urondera ubupfasoni n'umubano mwiza nta na rimwe bazokwemera ko haboneka ishirasoni zityoza iteka ry'u Burundi mu bikorwa no mu majambo ibyo kurwanira gutsinda mu itora byarangiye hasigaye neza ya bose nidushishikare rero tuyirondere umudasigana rero azoramuka ahagaritse umutima abantu bakavantara bari mu Burundi cabure abo bidasangiye umugambwe azobagiriye nabi cyane u Burundi kandi n'uguhanwa azohanwa bimwe bishimitse nayo imihimbiri ibisuma n'abambuzi nibamenye ko nibafatwa bazohanwa nyaguhanwa nyaguhanwa uburundi nibwo buhejeje kwitorera none wumva two kubahuka kubuhemukira mu gukoresha iteka bwaduteye mu kwihora cabure mu kwishima ubukuru twahawe tubwirizwa kubukoresha mu guhumuriza abarundi bose mu kugwiza urukundo n'amahoro mu gihugu cacu abakuru mu mugambwe badasigana barakwiye mbere gusumba abandi gutanga akarorero ko gutekanya igihugu no gukigwizamwo umubano mwiza muri azi icyo twamye turwana turarwanira twamye turwanira guteza imbere igihugu cacu nico gituma umugambwe w'abadasigana utazokwigira wemera uwurondera kuwutesha iryo teka niko umugambwe wanjye watsinze ariko nta ntsinzi ndemera ntabonye ko uburundi bwose buri mu mahoro mu ihirwe n'amajambere y'ukuri turakengurukiye cyane abo bose bashaka kudufasha gukorera uburundi bwacu ico twemereye igihugu tuzoruhuka tutakigishikirije iwacu ni bene uwo rero yari umuganwa atari umugani rudoviko rwa gasore aho umugambwe we wa ipona waruhejeje gutsinda amatora y'abashinga mateka mwumvise rero ibyo yipfuza gukora no kurangurira abarundi uno munsi rero byifashe gute uno munsi byaba bimeze gute Eh, tukaba twaregereye olivier nkuru nziza umugambo umugambi w'abadasigana iprona kugira twumve koko uko nabone bari ko baragendera iryo ragi ntibyame ari ibirori byo kuza gushyira ingori z'amashugwe gusa ku ntatemwa ariko twumve yuko ku mutima no mu ngiro hari iragi koko nyaryo ryipfujwe na gasore riri ko riragendegwa haba mu mugambwe w'abadasigana iprona eka no mu gihugu cyose cy'uburundi eka olivier araza gutanga n'intererano zimwe zimwe uko abona cyane cyane hugwanwa nk'igiturire n'ibindi bituma igihugu kizingamika reka tumutega amajwi tukayakesha ikiganiro ku nama umuganwa rudoviko yashikirije iryo jambo abarundi b'icyo gihe umugambwe we uhereje gutsinda amatora ugerageje kumviriza ijambo yavuze ni ijambo bwa mbere ryavuga ubuzima bw'igihugu ryavuga ibyo bari bemereye abarundi igihe bitoza rero yaragarutse cyane cyane ku buzima bw'igihugu mu by'intwaro bya politiki by'intwaro ibereye ariko kandi n'ukuntu igihugu yifuza ku migenderanire n'ayandi makungu ukuntu bizogenda umuganwa rero Ludoviko ijambo ryiwe rirumvikana uno munsi kuko ibyo avuga biracakenewe n'abarundi nicyo gituma uyumvirije wokumva ari ijambo dukeneye uno munsi kuko urabye mu byo yavuze mbega ibyo yavuze turamaze kubishikako ntiturabishikako kuko iyo ijambo rya gasore tuzoshima ko ryashyizwe mu ngiro igihe bazorivuga twavuga ati ibi yavuze byarashyizweko ibi rero avuga byo kurwanya igiturire akavuga ati abantu bazofatwa bariko bariba igihugu mbere we yavuze akabita n'abahimbiri n'abasuma n'abambuzi ko azohanwa bimwe bikomeye ngo agasore rero yarabona icyo gihugu ukuntu kimeze kuko muribuka ko mbere y'uko amatora mirongo itandatu na rimwe aba hari harabaye amatora harabaho na leta zari imbere zari zato yarabona ukuntu bagira isesagura ry'ubutunzi bw'igihugu nicyo gituma yari yafashe iyo ngendo uno munsi rero tugiye tukaraba nicyo gikumbure tuza kugaruka ko turacabona ko iryo jambo rigifise akanovera kuko ibyo bintu turacabikeneye umurundi wese aryumvise abona cya giturire k'ikihari abona hagikeneye gutwarwa neza abona hagikeneye ubutungane kuko yavuga ko akeneye ubutungane demokarasi nyakuri nk'uko abarundi bayumva kandi bayishaka ubutungane kuri bose akifuza rero nibyo byose ubiravye rero uno munsi biraboneka neza ko umuganura Rudoviko gasore imbono yiwe ko kuko inyuma yiwe abantu baragandaguritse abandi barahunga abantu turicana maze rya jambo yavuga ntitwaronka umwanya wo kurishira mu ngiro eh, mu Burundi sinovuga ngo nta kirahinduka ariko aho yipfuza gushika ntiturahashika kuko eh, muravye mu myaka mirongo itandatu n'umwe iheze mwaca muraba n'imyaka twamaze abarundi bari mu njyane nimukuremo nk'imyaka irenga mirongo itatu ibyo bintu biterashaka mu ngiro canke inarenga eh, ibindi navyo uno munsi biravye wanashaka ukaraba uno munsi kumbure ukaraba ibiriho urabona yuko ibyo yavuze tutarabishika ko igiturire kiracariho haba mu bakora mu buzi bwa leta ahantu hose ugiye gusaba ikintu usanga abantu bose bagusaba igiturire cyangwa ugasanga n'intwaro ibereye ntirashinga imizi mu matora kuko intwaro ibereye ishingiye ku matora ugasanga hariho amatora bitarashinga imizi kuko hariho abacidoga y'amatora heze haba mu by'intwaro rero ukuntu abantu batwara bavuga bati ntawe uzonkora ko ndafise umuntu azonkingira eh, ni tuvuga ati bibiri bya kamwana wa mama kuko washizeho hari umuntu agushira mu kazi ahantu kugira ngo agutume kwiba ibyo bintu biriyo akakubwira ati jewe uzoza urabigira ubu ko ujejwe gusinya ibi uzoza uranyandikira ibi wowe rero ubigize uba wumva umenga urakingiwe ibi rero nicyo gituma mu gihugu cy'u Burundi tuvuga duti abantu bategerezwa kumva ko kwiba itunga ry'igihugu kunyuruza itunga ry'igihugu ari ikintu kibi cyane gituma mm. igihugu cy'u Burundi tudashobora gutera imbere ni nayo kwikukira turirimba ntishoboka tudateye imbere mu by'ubutunzi mu burundi turabya imyaka ihaciye mirongo itandatu n'umwe mm. ishusho y’u Burundi ntiyategereza kuba ari iyi naho twogera ubunye niho bahasa n'iyo myaka mirongo itandatu n'umwe tuba tumaze nicyo gituma abantu ntitwotera agatima bembere tukavuga duti iby'igiturire ibya kamwana wa mama mu ntwaro gushyira kurenganya ubucankuriye kudashyiramo abantu babishoboye bituma igihugu gisubira inyuma ariko ko eh, abantu baza barabihagurukira amategeko meza ariho abantu barabivuga mu majambo ni nacyo gituma jena navuze nti eh, umukuru w'igihugu arinze nk'uko abivuga iyo mvuze kurinda no kuvuga ngo ntadebukigwe ngo ahava avuga ati ndarambiwe ndabivuga nta gihinduka ibintu byohinduka mu barundi kuko abantu bose batumvise ko akabi kava ku ibi by'ukurenganya biva ku ibi by'igiturire biva ku butungane budakora neza ibyo ni byo byononye igihugu kandi nta n'ahandi n'intwaro yose yoza muri iki gihugu nta na kimwe cyohinduka aho biriko biragoranira ahanini ni mu guhindura imico n'imigenzo kuko burya intwaro eh, y'igihugu kugira ngo ihave neza ive mu bantu uko intwaro zigenda zirasubirizwa haje iyindi itegerezwa kuza ifise imico nk'ubu mu burundi twarakuyeho intwaro y'ubwami mugabo bakuyeho intwaro y'ubwami bagumanye imico y'ubwami nyine ntibahinduka ngo babone ko bagiye mu ntwaro nk'uko repubulika ivuga iyo rero eh, haje ubutegetsi buca nk'uburiya ukavuga uti jewe nshaka guhindura ibi ni ngombwa ngo ntibivugwe gusa mu majambo ariko bije mu bikorwa mu burundi rero ikibuze ahanini ni uko ibintu byose ndayibuka yuko eh, kuri nyakwigendera umukuru w'igihugu Petero Nkuru nziza bari baratoye soroga kandi nakunda cyane kurwanya igiturire bavuga mu gifaransa ngo tolerance zero mugo birabye mu bikorwa wasanga ahubwo bitigeze bijya no mu ngiro na gatoya inzego ziriho zibijejwe ariko zikagira ubwoba abantu bakagira nicyo gituma twebwe ikintu gikenewe mu gihugu cy'u Burundi ni uko ibyo tuvuga byojana n'ingiro nacyo gituma twifuriza umukuru w'igihugu uno munsi ari mu bantu ba mbere babigwanya ari mu bantu ba mbere bagomba babivuga ariko tukifuza yuko uh, mu myaka indwi bakabaha amafaranga haba mu bucamanza baguhamagaye mu rubanza kugira bakaguha amafaranga icyo giturire yaho byanyiye ni icyo giturire nyine kuko ufise amafaranga bafise uburyo bwo guhagarika ingingo ikintu rero gihambaye ni uko abo bantu iyo bakomeye gusumba leta gusumba ingingo inzego za leta nta ngingo n'imwe leta ishobora gushyira mu ngiro ngikunda igihambaye rero ni uko leta nta bandi bazobihindura ni uko kurinda ni uko kutemera bwa mbere kujya muri iyo migwi igihe cyose uvuze ati ndagiye mu mabanga hambaye igihugu kuko iyo migwi ikikubwira ati kaze dusangira ahubwo wewe ntabyo umenya nkuko namwe ndabivuga nti iyo ugiye nk'uwo mugwi bavuga bati tora udufashe mugu utemeye tuzogutega imitego tuzogukura tuzokwirukankana tuzokomora uri musitanteruje ngaha tuzotanga amahera hariya nta mezi uzomara uri umukuru w'ikambi ngaha uje ngaha uri komiseri aje gutwara utemeye ko ibintu byacu by'iforode bica ngaha tuzosaba hariya mu nzego zikomeye bakudukurireho bari umwaka nyamura utwara dokimanasiyo ngaha utemeye ibi tuzosaba hariya hejuru umuntu akavuga ati aho akazi kanje kagenda reka nemere nshikire n'ibyo byahora ibyo rero nibyo bibuza ko abantu bahinduka uburundi igihugu tubayemo ubwa mbere ni uko inguvu umukuru w'igihugu ariko aravuga nicyo gituma navuze ngo narinde niwe twitegerezwa gufatira kuri we kuko muri iki gihe atabishoboye mu nzego ziwe ngo bikunde byose ntitwabishobora dutegerezwa kumufasha kugira ngo ntadebukigwe nk'uko twabivuze ategerezwa nk'uko ariko arabivuga ategerezwa kugira ngo ubwo biturire iyo ntwaro eh, ibereye itari ikagenda neza ntabe have bisubira inyuma twebwe rero aho dutegerezwa gushyira ingufu zikomeye tweho ni uguhindura ingendo burya umuntu wese adahinduye ni ukuvuga ngo ufise uburongozi no muzi ntugire ibyo uwundi yagize kora ibindi yakoze byiza cyane iyo ngendo yo niho dutaheza gushira yo kuvuga ngo n'uwundi yarabigize twasize baduhanze amaso bigatuma turinda nk'intare nguko rero reka tushimire urongoye umugambi w'abadasigana ipona kuri uno munsi olivier honorable olivier eh, nkuru nziza ikamwumvirije n'umuganwa atari umugani rudoviko rwagasore ibyo yashikirije intumbero rero y'uko bivanye n'ibyo mwumvise haba umugambi ipona wahejeje gutsinda eka n'ibishikirijwe n'uyu arongoye umugambwe iprona uno munsi mbe koko mubona iryo ragi gasore yasigiye abarundi uno munsi bararigendeye aho nkavuga ni ragi ryo kugendera kuva kuri bato gushika kuri bakuru kuva mu migambwe eh, yose ihurikiye hano mu gihugu cacu eka kuva no mu barundi basanzwe baba hanze mweho ni gute aho muherereye iragijya gasore mukuru murigendera gute hano mu gihugu mubona ari gute abarundi burigendera humure munatange n'icyumviro cyanyu kucokogwa kugira ko iryo ragi ribandanye risimbatara mu barundi bose rero mutwakura kuri irindwi na gatandatu banyeretse ko hari uri ku murongo alo alo ndabaramukije amahoro kuri radio isanganiro ni amahoro n'amahoro usanga ikaze muri karadiridimba muce twidondora murakoze cyane ni david ari muri canada yotawa ni amahoro ga david yotawa muri canada ni amahoro cyane kabisa tura tumeze neza ndaramutsa n'umutumire Eh, sangwa ikaze muri karadiridimba ariko na majwi twakoresheje umutumire ntibyakunze kwaboneka kuri uno munsi oh, murantunga nari nageze yuko yoba yashyitse muri studio ariko ntacyo amajwi ntayumvirije mhm. duga ku ijambo nawe david yego rero nagira yego nagira ngira nshikirije mm. icya mbere nshikiriza ni uko ah, igandarwa rya rw'agasore kwabaye mhm. nko guca umutwe uburundi mm. kuko mu by'ukuri rw'agasore yari umurundi adasanzwe mm. umurundi atarasanzwe yakora ibidasanzwe mm-hmm. yakunda uburundi bidasanzwe mm. gushika n'uno munsi siniyumvisha ingene umusore w'imyaka mirongo ibiri n'umunani mhm. w'igihe ciwe yashoboye gukora ivyo kwa gasore yadushikanyeko nk'abarundi mm. nama nibaza nti mbega iyo gwa gasore aza kubaho baza kumureka akabaho uburundi bwari kuba igihugu gisa gute mhm. kimeze gute cifashe gute mu by'ukuri iryo ricari ibanga ry'imana gusa mm. mu byiyumviro ndashobora kwiha de senariyo kugira nkiyumvisha nkiyereka ibintu ariko nkumva yuko uburundi bwari kuba ari igihugu cy'akarorero giteye imbere eh, abantu bashize hamwe ubumwe nyakuri n'ibindi n'ibindi n'ibindi byose biranga ibihugu mm. bishyize hamwe mhm. ngarutse rero ku ijambo olivier umwuba wa olivier yashikirije jewe hari ikintu kitangwa neza na gatoyi buri gihe cyose numvise abasigaranye umugambi w'abadasigana iprona mm. jewe ngira nti iprona yapfanye na gwa gasore kubera gwa gasore amaze kubavamo mhm. abasigaye jewe sinibaza yuko barabaporona bavyumva co kimwe na rwagasore mhm. muri iryo jambo yashikirije yuko haciye imyaka mirongo itandatu n'umwe rwagasore atuvuye mwo ego ntaharugwa mm. dutwagwa n'abo apforoya nyine mm-hmm. bitwa yuko bari kumwe na kwa gasore umuntu yodondagura ntiyobimara ubwicanyi bwisubirije imyaka mutayobewe eh, kumigwa by'ubwoko bumwe bumwe mu ntwaro mu mashuri no mu bindi mhm. byinshi byinshi bya iyo rero umuntu w'umuporona ariko aravuga mhm. wewe agaca ashaka kutwereka ibiri ku imaje y'uno munsi eh, agaca ashaka gucira urubanza intwaro ya runo munsi atabanje kugira iyo kuraje yo guca ku masonga n'imiburiburi iyo uburundi bwavuye iyo abaporona babushikanye abaporona b'inyuma yagwa agasore mhm. hanyuma tugaca inzira zaciye kubwira dushike uno munsi hanyuma agaca atangane n'iz'intererano nk'abarundi ingene twokosora rimwe rizima kubwira dushike aho tubipfuza ico kintu kirambabaza cane mm. ni ukuvuga umenga ngo agasore amaze gupfa mm. mhm. biratubabaza ni ukuvuga mu myaka mirongo itandatu n'umwe ukuyemo imyaka mirongo ine ukayishyira inyuma y'umugongo oh, eh, muri iyo myaka nta na kimwe uyivuze ko nta na kimwe cyabaye muri iyo myaka ugaca usimba ugaca ifite uno munsi gusa nk'uko umenga uburundi bwatanguye kuba ku ntwaro ya runo munsi ni ukuri namenye yuko bitagwa neza mu matwi y'abarundi bamwe bamwe bakunda igihugu kandi bazirikana iyo igihugu cyapfuye ariko rero gatonya dushaka gatonya davide hari n'abandi bashikiriza yuko kumbure icyo gihe n'ubu usanga ibyo mwe muvuga kumbure rwa gasore yatakoze ariko ngo n'ubu yabikumirwa ibisuma basahura igihugu n'ubu baracariho ibyo ibyo ndagenda bigaruke ko mhm. ni ukuvuga rero twebwe dushaka uburundi ngura burya rwa gasore yavuga mhm. burya rwa gasore yiyumvamo burya mbere yatangiye n'ubuzima bwiwe akakibitangira nk'abarundi mhm. dutegereza ica mbere gusoma kimwe kahise kacu mm. ibibi tukabyemera suyu uyu mwubaha gusa bivuze mhm. no mu myaka iheze namwe ndabibona muri bya bihe duherutsemo byabitwa yuko baharanira agateka kazina muntu mu burundi barahantunga sinda bazanye mu kiganiro kubera nibahari kandi si uko ariko mvuga ibyabaye ni ugasanga igice kimwe cy'ubuzima bw'igihugu imyaka imwe y'ubuzima bw'igihugu ntibashaka kuyigaruka ko ntibashaka kuyivuga ko bafatira aho bashatse ariko ariko kuri uh, icyo kiringo gusa gatonya david barigeze gushikiriza mbere na olivier twarigeze kumutumira hano ashikiriza ati hariho ibyabaye bitobazwa umugambwe ariko nyabona byobazwa bamwe ni ukuvuga amazina mu bari bagize umugambwe yarabishikirije eh, itariyeta pariti n'ibindi ati ni ntibyagirizwe canke ibiba nk'uko bivuze ibihe runaka ntibyagirizwe umuntu ku gatwe kiwe ari mu mugambwe ariko ntibyagirizwe umuryango eh, nk'icyo twakwita institution juridique eh, mu by'ukuri umwe wese akabazwa kora resiponsabirite etandividiweri hmm. akabazwa uruhara rwiwe nabo bidasiguye yuko iporona nk'umugambi abakora bijya bintu babikora kubera bashikirwe n'umugambi w'iporona canke kubera batumwe n'umugambi w'iporona ivyo nimba bitaraboneka uno munsi bizotinda bizoboneka ariko mu byo tumaze kubona mu byo tumaze kumva eh, muri za komisiyo severe n'ahandi ni ukuri ntibaze baraca eh, mu myaka uburundi bumaze bakuramo igihande kimwe hanyuma batubwira iby'uno munsi kugira ivyo vyodufasha neza kugira dukosore uno munsi hanyuma uburundi n'abarundi tugende ku murongo ugororotse twikaye twikebure hanyuma tubone kubandanya neza hanyuma rero mhm. iyo ryari kosa nariko ndagaruka akabaporona bakora bamwe bamwe kutemera mhm. ibyabaye inyuma ya gasore imyaka mirongo ine badutwaye n'ibyakurikiye hanyuma tukabona rero gushika muri kino kiringo cuno munsi uno munsi haje imikenyero ya politike no imikenyero ya politike kuvuga yuko uno munsi abantu eh, bakigira ibintu eh, byo kuda wabyise gute ibintu byo kuda byo kudahabwa byo kubikumira mhm. ikumirwa rya bamwe bamwe ah, yego jewe nisunze amasezerano ye arusha abarundi twasinye kugira ngo tugaruke gusangira ubutegetsi bibaza yo bitomoye neza ingere dutegerezwa gusangira ubutegetsi ubwo rero kuvuga yuko uno munsi waba ari ikumirana woba ari umukenyuro ushobora kuba ari umukenyuro wa politiki ntabyo nemeza kubera ntabyo bisa cyane kuko aba ari ugusamaza hmm, ariko gatonya gatonya gatonya turi mu kiyago uh, duhana ijambo david hari abandi bashikiriza eh, bati urabye ayo masezerano y'arusha hafi imyaka mirongo ibiri irenga kumbure hari ibyagiye bitera imbere bamwe bakavuga bati none ayo masezerano niyo azoguma ku mutwe wacu ashobora kutubuza eh, kubandanya tujana n'ibihe abandi bati nyabona ayo masezerano ko ariyo yatumye uburundi no munsi b'ubu burundi nabandanya ashimangirwa ko aho sinogaruka ku byagiye birashikira igihugu nko muri za bibiri na cumi na gatanu n'ibindi ubwo none ubwo gukumirana nihabandanya hisungwa kumbura ayo masezerano ah, igihe yaba n'uwavutse uno munsi iyo bageze kuba kugwiwe nibona ko nabyo bishobora gutuma ejo no hirya ejo kuzana agashami uvuze neza cyane munyamakuru mhm. jewe nibaza yuko amasezerano ya arusha yarakoze ibyo ashoboye yaragize ibyo adushikanako abarundi turasubira kubana mu gihugu kimwe nk'uko imana yakidusangije mhm. turasubira kwitunganya mu nzego zitandukanye cyane cyane ahanini inzego zijejwe umutekano mhm. ibyo byarasubiye gutungana turwanya gushika ku rugero rushimishije jewe ku bwanyu mbajije uno munsi ati wiyumvira iki ku bijyanye n'amasezerano yarusha nibaza yuko ikiringo cyayo cyakwiye mhm. abarundi twategerezwa kurondera ukundi kuntu twitunganya mu bijejwe n'intwaro mu bijejwe n'ubutegetsi kugira ngo tubandanye hanyuma mu bijyanye n'ibibanza mhm. mu bijyanye n'ibibanza ni icyo umuntu serume yahita nicyo umuntu ashoboye Hmm. icyo umuntu ashoboye ubushobozi bw'umuntu ibyo nibyo byategerezwa kuranga intwaro iyo ari yose nibaza rero yuko muri iki gihe tugazemo hmm. cyane mu gihe ikigo kiraza imbere amasezerano yarusha naho hariho abatayasinye usanga baba bayagwanira ku zindi ngo za politiki usanga baguma bayakorera k'umukino wa politiki hmm. hari hageze yuko tuyavamwo tukajya mu bindi kugira ngo uburundi ariko ibya nyamukuru kugira ngo ubu urundi nk'abarundi tubane muri kiriya gihugu tugisangire neza amasezerano yarusha yarabiduhaye kandi twarabishitse ubu rero hageze yuko duha intumbero nshasha mu by'ubutegetsi mu byo gusangira ubutegetsi mu bijyanye n'ibibanza bitandukanye umuntu akaronka ikibanza kubera gishoboye kubera n'umugabo w'inyangamugayo mhm. kubera afise ubushobozi bwo kuba yokora ibiteza imbere igihugu ibijyana igihugu na bene cyo mu ntumbero nziza mu ngendo nziza aho mba niko ndavuga demokarasi mba niko ndavuga isangirwa ry'ubutegetsi hmm. intwaro rusange niko ndavuga ubunyangamugayo abantu bijunja n'ijambo batabona ruswa abantu bataka ruswa abantu batakira iki yaho niho tuba turiko turaja muri ya ntumbero ya gasore hmm. n'inyuma yiwe abamukurikiye yabandadaye ni ukuri icyo nicyo kintu abarundi twifuza nicyo kigwa izo ntwari zadutanguriye zariko niko rugendo zariko ubu rero nibaza yuko hageze inyuma y'injyane zirezire ubwicanyi ingwano yuko abarundi dusubiza agatima mbembero tukagendera iyo ngendo y'abo bantu badutanguriye ampasa jewe ndizeye yuko tuzowashika nizere mm-hmm. ko tuzashika neza kubera ndakubwije ukuri nko muri no weekend turimo nararose akaryo ko kuganira n'umuntu ni twahuye yari yangende avuye muri ville de Montreal mm-hmm. uwo muntu aherutse Burundi mm. ni ukuri ibintu yashikirije ntarinzi kubera sinarutse Burundi byarandemesheje ubwo Burundi naho bamwe bamwe bavuga ko kwishakiye harimo abagabo bijunja n'ijambo mhm. bijunja n'ijambo kabisa babukunda abo abatarabyumva kimwe n'abandi kugira ngo tugende ku murongo umwe ariko rero ndaremye hariho abarundi n'ukuri ingendo arirya ya rwagasore ingendo arirya ya ndadaye kugira ngo abarundi twese dushike mu burundi twifuza mm. uburundi bw'intwaro rusange uburundi bwa demokarasi uburundi bwubahiriza agateka kazina muntu uburundi buteye imbere uburundi buteye ikomeye ariko gatonya ariko gatonya imbere y'uko turangiza nubwo usa n'uwagaciye ko gatonya kumbure uno munsi ejo na ejo kugira ntibize byame ari ibi byo gushyira ingori ku mashugwe eh, ku ntatemwa z'abagiye abo wavuze rero reka dufatire urumva umuntu ashobora kwitirirwa ibarabara akitirirwa ibindi n'ibindi n'ibindi n'ibindi ariko ugasanga imiryango yiwe kuko umuntu ntaba ari umwe ntaba yavutse ari umwe ariko imiryango muri rusange yiwe cyo no kwita famille resante nta kintu na kimwe cyo kiriko kirakorwa kugira uwo muryango nawo ugumane iteka eh, kwiteka igihugu kiba cyarahaye kuteka umwana cyangwa umuntu aba yarahaye igihugu ariko igihugu nacyo mu nyuma ugasanga nacyo ntikiri kukumbure eh, iryo teka ku muryango mvuze muri rusange murangiza mu minota eh, hari umuntu ari ku murongo mhm. uvuze ikintu cyiza jewe jewe jewe nagomba nshyigaruka kubera icyo kintu uvuze ku bijyanye n'urubanza rw'abagandaguye iyi ncungu yacu Hmm. ni ukuri utazi yuko babigize babigizemo uruhara si mu burundi gusa ujya gusanga muri congo kwa barumumba nandi n'ahandi hariho abantu bariko baragwanira nta y'ukwikora ibihugu byabo barabigize mu uruhara mu kubakantagura hmm. hariho n'abaruse indishyi y'akababa ubu hariho urubanza rwashingishijwe ndamaze kumva yuko ruhari hmm. mbega imyaka mirongo itandatu n'umwe inyuma rugeze ariko rero urabona nibo batwara isi baduhendesha ibi na biriya baduhendesha ibi na biriya ugasanga twibagiye ubwo na twebwe mu bihugu by'iwacu ntitworohewe indongozi bafise imizigo myinshi bariko izowe eshafuwete agosha droite ni ukuvuga ico kintu gaca gituma tutaronka umwanya indongozi zacu zitaronka umwanya mwiza wo gukurikirana amadosiye nk'aya ni ukuvuga rero ni uko abazungu baracadutwara hmm. ntaho eh, tuvuga yuko twikokiye baracadutwara hanyuma rero turetse urwo ruhara rw'abazungu bakidukorera ko nk'uko tugaruke kuri twebwe nyine hmm. birababaje kuba wo yuko hmm. nk'abasigwa mhm. bagwa agasore ataca igihugu kibamariye abo bategerezwa kuba abantu ni ukuri mu gihugu bafise novyita gute no iteka ridasanzwe mm. nimba bakiriyo nimba hari abuzukuru nimba hari abazukuruza nimba hari ibisigisigi by'uwo mwubawa bategerezwa guhabwa igi intuzo ikomeye iteka rikomeye gose mu gihugu n'igihugu na twebwe twese nk'abanyagihugu hanyuma rero ntiyararengana bikaba bitarakorwa mm. tubyizere zacu zokwikebuka turindira hanyuma abajejwe gukurikirana izo manza nabo nyine ntiyararengana bugerageza uku uyu ni umwanya mwiza abanyaburayi bari mu bihe bidakomeye bitoroshe muranuka sinshaka kubigaruka ko byaba birebire ariko abanyaburayi nabo ubu ntibamerewe neza ni ukuvuga uwo ushobora kuba kubakiserera akabakurikirana nabo ukuri umwanya wari mwiza mhm. reka ndabashimire ku ntererano yanyu ku ntererano yanyu david ihotaba muri canada eh, nizere yuko abo byega cyane cyane eh, bumvise intererano yawe hama nk'uko wabivuze reka twizere ntiyararengerana ariko imyaka mirongo itandatu n'umwe si mike nimba hatararengerana ngira ni ubunyene ego simike simike umwana yavutse icyo gihe urumva uno munsi n'umutama afise abuzukuru yego n'umutama kabisa no kuvuga rero um, tuvuga yuko atararengerana kubera igikorwa cyokogwa umwanya wari wo wose ariko duhindure tuvuga ati umwanya n'uyu umwanya n'uyu mm-hmm, urumva mm-hmm. kugira ngo ababijejwe bakura amaboko mu mbuzi babikurikirane murakoze kuba gatanya mu mpare murakoze murakoze cyane David namwe mugira ibihe byiza iyo tawa bye bye aha uwo rero ni david iyotawa reka ku nterano yiwe ashikirije ngira mwumvise ibitari bike eh, yagiye arashikiriza ku bijyanye n'ino ncungu yo kwikukira ku burundi umuganwa atari umugani rudoviko eh. hmm. Eh, umutumire nk'uko nabishikirije twashikirije amajwi yiwe mwumvise ko yakurikiranye n'amajwi eh, y'umuganwa atari umugani Rudoviko gasore yaraniye intahe yo kwikukira eh. umutumire nti ntituri kumwe hano ariko mwumvise ko twifashije amajwi yashikirijwe mu kiganiro ah, ku nama mhm. akanya ntikakunze mubise ni nacyo gituma nabishikirije kuva mu ntango reka no hagati ya kino kiganiro n'ubu urumvise ko mpejeje ariko cyuko tugaruka kuri iryo ragi rya rwagasore iryo ragi yasigiye inyuma y'ijambo rikomeye rizokwamo yashikirije abarundi mbega uno munsi iryo ragi haba hano mu burundi abakuru canke bato abari mu mahanga ririko rigenderwa gute ariko mubanze mutwidondora urumva iragijya mhm. rwaga nk'irya jambo tugiye mm. kandi n'uno munsi nta kintu na Eh, nari nti mhm. ikigoye cyo mu burundi mhm. ni ikintu kimwe iyo umuntu afise umugambi ntugerageze gutwara ikorona mhm. Eh, badufashe hari inyuma mu buhinga bw'ibyuma amajwi abaye menshi kuri telefone bica bicika ariko uno munywanyi ntibyakunda araza kugaruka muri karadiridimba cyangwa imyaka ibiri igihugu kiba twararengeje suwisi ariko hagati hagati aho umwe mwibaza yuko byaba byavuye kuki kugira iryo ragi ntirikurikiranwe neza ivyo bikorwa ivyo vyiyumviro vyiwe ntibije mu ngiro kumure ivyumviro birasigara nubwo umuntu agenda kuki nigiki cabuze kugira ivyo vyiyumviro yasigiye abarundi abari barongoye igihugu ico gihe babibandanye yo ico wini bwabukunzi bw'inda ubukunzi bw'inda none ko none ubu uje afise imigambi ko acamwica mu Burundi n'abandadaye baciye bakuraho n'abandi baca bakuraho urumva ugize iki barakuraho niyo ngurane urumva ibisambo nibyo bitwara igihugu gusa mhm. urumva ibisambo ni umukuru w'igihugu ategereza kubihindura mhm. ndabona ko afite mugabo sinzi ko intabura kugira abishike ko kuko wewe yari yubatse inama nshingamateka bari kumwe ibintu byose justice kuyihana ibyo bimugoje kubukuru y'igihugu ico jeje cyama kintanga wohagarira ku butungane uti ubutungane eh buhengamye kumbure butuma nibindi bisata bizingamiko ariko ndadaye mm, murantunga ariko gwa gasore eh, yaragarutse aravuga iby'ibisuma abambuzi eka n'imihimbiri nkuko namwe mwari mwabigarutse ko oh, uno munsi mubona ari igiki cokogwa kugira ivyo vyose bizingamika igihugu ivyo byose bitumira kijyagwa gasoro ridatera imbere eh, ngo biveho mubona iki kicokogwa aba bakori na polisi na justice hmm. ni bintu bitatu kandi n'umwe ibyo bintu bitatu ari hejuru yabyo naho wuzi uri minisitiri naho wuzi uri perezida ntubija hejuru naho ugomba kukagira gute muri hmm. horande ntubija hejuru kandi igihugu kiratunganye muri oranje amashuri azoca ministeri y'amashuri zo kwike ya agriculture ikwirikire ibintu byose byubahe bigico ico vyubashe ibyubahe kuko polisi imufashe ariko atwara mu barabara ari ministre mu Burundi ugahagara ntagenda ahagaze ni ministre ni colonel general abaramuhagarika hmm. barabimparati atiyo yireka umva hariho umujije nk'awo muri ruhiro yohamagara nimba ari umusirikare yari yakwise umuntu w'umubanyi ati wewe cyangwa witabe ngaha ku izoni wewe ntibishoboka hmm. eh. muri horande biraba ego nubwo burorero kumbure bw'ahandi bushobora kubera icigwa abafata ingingo bino kugira babikorere ko inyuma ya kino kiganiro okay akare kanobwira abarundi imigambi ya rwagasore nibaze tuyikoreye ko nta n'indi migambi baza kandi imigambi iranditse iri hajya muri plan nibaze tureke kudaradara tuja mu migambwe tugira iki ufata ijya migambi ya rwagasore tushire hajya irasa nka yose dushire hajya yakoze akimana François yari mu buhinga bw'ibyuma medani niyo nkuru turi hano kuri mikoro uwamugumwitse ku mutekano w'abarundi bose n'abanyamahanga nk'uko tubibona muri ibi bihugu biduhaye inama jewe mba muri